بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الناس عباد الله أسمى ملويت سبحانه وتعالى كتك كتاب شاكي كتكوفو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كذلك أسمى الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الله سبحانه وتعالى ta'ala شمالينغو نسبابو ya kupatikaniwa wanadamu na majini katika huu ulimwengu katika aya ya kwanza ikhwani fillah akisema wama khalaqtul jinna wal ins na sijaumba majini wala wanadamu illa liya'budun isipokuwa kwa lengo moja peke yake waniabudu mimi na wanipwekeshe mimi katika ibada نعم إخواني في الله الله سبحانه وتعالى aendelea kusema na kubainisha malengo na sababu ya kupatikaniwa wanadamu katika huu ulimwengu asema wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din na wala hawajaamrishwa hawa wanadamu na majini isipokuwa wampwekeshe Allah na wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kumtakasia yeye dini na hali ya kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada zake naam ndugu zanguni waislam Allah tabaraka wa ta'ala tena akibainisha amri ya kwanza iliyoko ndani ya Qur'an ni amri ya tauhid ni amri ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake ya ayuha nnas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى امرشا وكسما اعبدوا ربكم الذي خلقكم معبدون مولوينو na mumpwekeshe Mola wenu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqakum ambaye kwamba amewaumba nyinyi naam ikhwani fillah Allah subhanahu wa ta'ala asema tena kubainisha jambo zito la tauhid jambo zito la kumpelekea Allah tabaraka wa taala ibada peke yake pasina kumshirikisha na kitu chochote asema waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana na Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha amelazimisha ametoa hukumu ya kuabudiwa yeye peke yake ikhwani fillah naam kadhalika Allah tabaraka wa taala asema fa iyaya fa'budun na yeye peke yake ndiye anayetakiwa kuabudiwa ndiye anayestahiki kuabudiwa maashara almuslimin naam ikhwani fillah mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam akibainisha katika hadithi ya Muadh iliyoko ndani ya sahih al-Bukhari wa Muslim mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akimwambia Muadh kwa kumuuliza ya Muadh atadri ma haqqu Allah ala al je wajua haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake Muadh amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam Allahu wa rasuluhu a'lam Allah na mtume wake ndiye wanaojua jawabu ya hili swali Naam ikhwani fillah Mtume sallallahu alayhi wasallam amweleza Muadh na kumwelimisha Muadh na kumtanabahisha Muadh haki ya Allah subhanahu wa ta'ala أما أمنبيا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق يا الله جويا وجواك نواء ومعبود الله سبحانه وتعالى نوال وسم شركيشنا تشوتي نعم إخواني في الله عبادة أنبايا أنا يسمى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة نجينا للكسانيا kila analolipenda Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na maneno kama vile kusoma Qur'an kama vile kuleta adhkar na vile vile kutokamana na matendo kama vile sala kama vile haj kadhalika maneno na matendo ambayo kwamba yanadhihiri na vile vile matendo na maneno yaliyofichamana ikhwani fillah hii ndiyo ibada na hii ndiyo haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba haki hii hafai kupelekewa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala naam ikhwani fillah ni lazima wanadamu watambue haki ya Mola wao tabaraka wa taala kwa sababu Allah tabaraka wa taala hajatuumba sisi kiholela holela ikhwani fillah kama tulivyosikia katika aya ya kwanza ya kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amewaumba majini na wanadamu kwa lengo moja peke yake maashara almuslimin lengo hilo sababu kama hiyo ni wanadamu na majini kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wala wasimshirikishe na kitu chochote walhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الله tumesikia ndugu zanguni waislamu malengo na madhumuni ya wanadamu na majini kupatikaniwa katika huu ulimwengu nalo ni lengo la tauhid lengo la kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zetu ikhwani fillah vile vile tukasikia mtume wetu alayhi salatu wassalam alivyomwelezea Muadh radhiallahu anhu arda kwamba ibada kupwekeshewa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo haki ya Allah tabaraka wa ta'ala na endapo haki kama hii mwanadamu ataichukua na kuipeleka kwa asiyekuwa Allah akamwabudu asiyekuwa Allah na kupeleka ibada tofauti tofauti kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa amefanya dhulma kubwa ikhwani fillah kama alivyosema Luqman kumwelezea mtoto wake asema Allah subhanahu wa ta'ala inna shirka la dhulmun adhim hakika ya ushirikina ushirikina ambao kwamba maana yake ni kuchukua haki ya Allah na kuipeleka kwa kuwa Allah tabaraka wa ta'ala basi hiyo ni dhulma kubwa ikhwani fillah isiyokuwa na mfano hapa duniani inna shirka la dhulmun adhim na Allah subhanahu wa ta'ala akibainisha ushirikina na hatari ya ushirikina ikhwani fillah Allah subhanahu wa ta'ala asema hamsamehi mwanadamu yoyote atakayekufa katika hali ya ushirikina inna Allah la yaghfiru an yushraka bih hakika Allah subhanahu wa ta'ala amsamehi mwanadamu yoyote yule atakayekufa katika hali ya ushirikina naam ikhwani fillah isitoshe pepo ni haram kwa yule atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala asema katika sura iliyoko ndani ya kitabu chake innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين min ansar hakika yoyote yule atakayemshirikisha Allah akamuomba asiyekuwa Allah akaenda kwenye makaburi kuyaomba akawa anaomba maiti kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na haqi nyinginezo zinazofungamana na Allah tabaraka wa ta'ala Allah anasema innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, yoyote yule anayemshirikisha Allah tabaraka wa taala, Allah ameiharamisha pepo juu yake, waliyadhu billah. Isitoshe ikhwani fillah, wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, makazi yake yatakuwa ni moto na dhalim hatakuwa na msaidizi siku ya kiyama. Naam ikhwani fillah, kwa hiyo ni hatari kubwa kuchukua haki ya Allah tabaraka wa taala kumpelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni dhulma ambayo kwamba haina mfano ikhwani fillah isitoshe Allah tabaraka wa taala tena amwambia mtume wake alayhi salatu wassalam la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin na hili haliwezi mtume sallallahu alayhi wasallam kulifanya kwa sababu mitume wa Allah wamehifadhiwa na maasi wamehifadhiwa na kila balaa na ushirikina kadhalika min babi aula lakini kutuzundua sisi Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam la in ashrakta na lau utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin matendo yako yote yataporomoka sala zako zote zitakuwa ni 0% ibada zako zote zitakuwa ni 0% hauna amali yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini kwa sababu ya ushirikina maashara almuslimin kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa ndugu zanguni waislamu waislamu kujivunia na uislamu wao na vile vile kusoma dini yao na vile vile kusoma tauhid maashara almuslimin kwa sababu kama mlivyosikia hatari ya ushirikina ikhwani fillah ni hatari inayokukupelekea wewe matendo yako yote uliyojikurubisha kwayo au nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala yote yanaporomoka ikhwani fillah fa Allah Allah maashara almuslimin waislamu kusoma tauhid na kusoma dini yao ili wawe mbali na ushirikina ووينبالي نكل بلاء